www.paltal.com soba put vjernika put vjernika došla istina nestalo je laž sve će to propast će ono zdravo hoće a ne će li ono to rosa vidjeti ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo sad ćeš vidjeti kako ajat lomi pićmu سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يمسي فمات من ليله دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة رواه البخاري هل تفكرت بهذا الجبل العالي خضم وبحار غسلت كل غمام وألم ودموع العبد في وكل ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا O Safija, teško Allahovog poslanika po ocu, ja ti doista kod Allaha Berušanu ne mogu, ne mogu pomoći. Ja Fatima tu bint, binta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam O Fatima, čeli Muhammedova Salini ma šiti min mali Traži od mene što god hoćeš od moga imetka La ubni anki min Allahi šeja Ja ti kod Allaha Berušanu zasigurno ništa i nima da ne mogu pomoći www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika مجدنا مجد عريق يتغنى بالنعم وحضارات تنادي كل ساق وقدم وحروب عجزتنا na sudnjem danu neće ljudima koristiti to što se lažno pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i što puku izgovaraju da su oni muslimani sredbenici poslanika alaihi sallatu wa sallam jer će Resul sallallahu alaihi wa sallam kao što vidimo i on i drugi Allahovi poslanici, vjerovjetnici biti spriječeni da pomognu onima koji im se nisu odazvali makar im bili i najbliža rodbina. Zbog toga vjerniku razumnom ne preostaje ništa drugo osim da se iskreno pokori Allahu Tebare Fetala i da se potrudi i da radi na tome da sam sebe otkupi od vatre djehennemske uz Allahu Tebare Fetala pomoć i njegovu milost i oprost. Kao što su to učinili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji su bili mušlici, a zatim se prihvatili vjere Allaha Đelešanuhu, iskreno se pokajali i radili dobra djela sa najvećom iskrenošću. Čovjek na ovom svijetu ne može ništa vrednije naći od uputa Allaha Đelešanuhu. Pa ako nju izgubiš, ako nju pocijeniš, ako nju prodaš, onda znaj da sve što si, što ti je ostalo, da je bezvrijedno i da nema, nema nikakve vrijednosti, niti, niti cijene kod Allah te barek wa ta'ala. Svi putevi će biti zatrpani.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 Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika do sudnjeg dana. Onaj koga slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio na svoju štetu i time Allahu Đalešanuhu nimalo neće nauditi. Neka Allahov salam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sallam na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, mi smo svjedoci mnogih govora i riječi koji su u suštini puki. Koji se razlikuju od onoga što ljudi rade koji se jako često razlikuju od onoga što ljudi vjeruju i u što su ubijeđeni. I nažalost većina ipak ostaje pri onim riječima koje su rekli smatrajući da će ih te riječi jako puno pomoći i da će ih zaštititi od kazne Allaha te barek wa ta'ala i da će ih zaštititi, zaštititi od poniženja na ovom i budućem svijetu. Tako vidimo da mnogi ljudi sebe smatraju jako vrijednima na visokim položajima. Vidimo različite skupine ljudi kako se pozivaju nekada na svoje ime, nekada na svoga oca, nekada se poziva na svoga djeda, a nekada jezikom potvrđuje i govori da je on sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i pripadnik njegovog umeta. Međutim, kada pogledamo praksu tih ljudi, kada pogledamo njihove živote, vidimo da je ogromna razlika između onoga što govore i onoga što rade između onoga što svjedoče jezicima i onoga što žive svojim životima. I pored toga, ljudi misle da će preko određenih pozicija koje imaju u narodu ili određenih pozicija koje imaju u imetku ili pri, zbog toga što pripadaju jednom ili drugom narodu ili zbog toga što pripadaju jednoj ili drugoj rasi da su zbog toga u prijednosti nad drugima. I smatraju, smatraju da će im to biti od pomoći i koristi da na sudnjem danu lakše polože račun i dođu do dženneta Allaha dželješanuhu. Međutim, Resul sallallahu alaihi wasallam jedne prilike upitao ashabe, kao što to prenosi Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu, Sujela Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Eju nasi akram Upitanje poslanika alaihi salatu wasalam Koje od ljudi ili koji su ljudi najpočašćeniji Pa je rekao kale Akramuhum inda Allahi atqahum Najpočašćeniji od njih jesu oni koji su najbogobojazniji Najpočašćeniji I najvredniji jesu kod Allaha Đelešanu oni koji se, koji su najbogobojazniji. Kalu lejse an hada nes'aluk. Pa mu rekoše oni koji su pitali, nismo te o tome pitali. Kale fa akramu nasi Jusufu nebiju Allah. Pa reče poslanik alaihi salatu wasalam kada ih, kada je vidio da ih nije zadovolio njegov odgovor, kaže onda je najpočešćeniji Jusuf Allahov vjerovjesnik, Ibn Nebijillah, sin Allahovog vjerovjesnika, Ibn Nebijillah, Ibn Halilillah, sin Allahovog vjerovjesnika i sin Allahovog prijatelja, to jeste Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kalu pa rekoše, lejse an hada nas'aluk, nismo te o tome pitali, kale, fa an ma'adinil arabi, tes'aluni, kaže, pa zar ste me to jeste onda ste me pitali o porijeklu ili rodovima Arapa kalu neam rekoše da kale فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا Kaže pa najbolji od vas jesu oni koji su najbolji bili u džahilijetu, najbolji su i u islamu, kada se, kada se poduče, To jeste vjeri Allaha Tebareke wa Ta'ala. Također se prenosi da je Resul sallallahu alaihi wasallam na dan osvajanja Mekke kada, su, kada je sabrao stanovnike Mekke da im se obratio i održao im hutbu sa svoje jahalice nakon što je zahvalio Allahu Tebareke wa Ta'ala i pohvalio ga kako njemu azzawajal priliči rekao im je Ja ejuhan nas, o ljudi, إن الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية وتعظمها بآبائها فالناس رجلان كجاءوا لودي دويست الله جل شانه od vas otklonio doba džahilijeta i veličanje sa svojim očevima koje je dakle bilo u doba džahilijeta. Pa su, kaže, ljudi poput dva čovjeka. Ređulun berun taqijun karimun ala Allah. Čovjek koji je dobar, koji je bogobojazan i koji je počašćen ili vrijedan kod Allaha tebarek ve ta'ala wa fajilun šaqijun hajjinun ala Allah. I čovjek koji je grešnik ili pokvarenjak, onaj koji je bezvrijedan kod Allaha tebarek ve ta'ala. inna Allaha yakul jer doista je kaže poslanik alaihi salam rekao Allah žele šanuhu ja ejuhan nasu inna halaknakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum šu'uba wa qabaila li ta'arifu inna akramakum inda Allahi atkakum inna Allaha alimun khabir O ljudi, mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene i وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ I u narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali Inna akramakum inda Allahi etkakum, a počašćeni kod Allaha Đelešanuhu od vas jeste onaj koji ga se najviše boji. Inna Allah alimul habir, doista Allah Đelešanuhu onaj koji je o svemu obaviješten, onaj koji sve zna i koji je o svemu obaviješten. <clears throat> Također, cijena moja braćo, Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže Inna Allahe la yanzuru ila suvarikum wa amualikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum Zaista Allah Đelešanuhu ne gleda u vaše izglede niti gleda u vaše imetke već on gleda u vaše srca i, va, i vaša djela Pa vidimo cijenjena moja braćo kako Islam ne poznaje te granice na koje se ljudi danas jako često pozivaju i preko kojih misle i smatraju da će lako položiti račun kod Allaha te bareka taala i na dunjaluku da imaju pravo na to da se putem ove ili one linije uzdižu iznad drugih i da smakraju i vjeruju da su oni bolji od drugih i vredniji od drugih zato što pripadaju jednom ili drugom narodu, zato što pripadaju skupini imućnih ili zato što pripadaju bijelcima ili crncima. Naprotiv, Islam ne poznaje ove granice. Islam je došao kao ravno, ravnopravna mjera, vjera svim ljudima i bijelcima i crncima i bogatima i siromašnima i pismenima i nepismenima i doktorima nauka i onima koji ne znaju šta je ilm. I zbog toga onaj ko se bude trudio i onaj ko se bude iskreno obratio Allahu te bareke taala pa slijedio Kur'an i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam, makar bio najneugledniji na ovoj zemljoj kugli, takav je vrijedan kod Allaha Đelle Šanuhu, takav je na visokim položajima, položajima kod gospodara svih svjetova, te bare kvetala. Stoga cijena moja braćo, puko izgovaranje ili svjedočenje nečemu, nema nikakve vrijednosti. Nema nikakve vrijednosti. Tako da oni koji se danas pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na takav način i smatraju da će im to biti od koristi kod Allaha te barek ve ta'ala zasigurno se ljuto varaju i živo će im proći u takvom stanju a na kraju će naći srđbu Allaha Đelešanuhu i naći će da Resul sallallahu alaihi wasallam na sudnjem danu neće im priskočiti u pomoć niti će svoj šefat niti će svoj šefat dati njima. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u predaju od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu koji kaže kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرة الأقربين kaže ustaje poslanik alejhi salatu vesselam na svojim nogama kada je objavio Allah Đelešanuhu svoje riječi i opomeni bližnju rodbinu. I opomeni bližnju rodbinu. Pa je rekao, kale, ja ma'ašare Kurejiš, o skupino Kurejišina, a o kelimeten nahvaha, ili je, kaže, rekao, neke slične riječi ovima. Išteru enfusekum, la agni anku min Allahi še'a. Kaže, pomozite sebi ili otkupite sami sebe jer doista vam ja ne mogu kod Allaha Đelešanuhu nimalo pomoći. Ja Beni Abdi Menav, o Beni Abdi, Abdi Menav, La agni anku min Allahi še'a, ja vam u istinu ne mogu kod Allaha Đelešanuhu nimalo pomoći. Ja Abbas, Ibn Abdul Muttalib, o Abbase, to jeste njegov amidža, sin Abdul Muttalibov, La agni anke min Allahi še'a, ja ti u istinu kod Allaha Đelešanuhu ne mogu nimalo pomoći. ويا صفية عمة رسول الله لا أبني عنك من الله شيئا O Safija, tetko Allahovog poslanika po ocu, ja ti doista kod Allaha Đelešanu ne mogu, ne mogu, ne mogu pomoći. Ja Fatimetu bint, binte Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, o Fatima, kćeri Muhammedova, salini ma ši'ti min mali, traži od mene što god hoćeš od moga imetka, La ugni anki min Allahi še'a. Ja ti kod Allaha Đelešanhu zasigurno ništa i nimalo ne mogu pomoći. Pa je ovim riječima Resul sallallahu alaihi wa sallam, nakon što ga je Allah tebarek wa ta'ala obavezao da pozove svoju bližnju rodbinu, ovim se riječima obratio toj svojoj najbližoj rodbini, pa im je ukazao na činjenicu da im on kao njihov najbliži kod Allaha Đelešanhu nimalo ne može biti od koristi a osim ako se prihvate onoga sa čime ga je poslao Allah te bareke, te bareke wa ta'ala. Pa tako vidimo da je spomenuo sve najbliže, na kraju spominje i doziva svoju, svoju kćer Fatimu koju je inače najviše volio od, od svog evlada. Pa se njoj obraća ovim riječima, od imeta moga uzmi što hoćeš i traži što hoćeš, ali ti kod Allaha Đelešanuhu ne mogu, ne mogu ni malo pomoći. Tako cijenjena moja braćo, da kada je ovakav hal sa onima koji su najbliže rodbina poslanika sallallahu alaihi wasallam, kakav je onda hal sa onima koji žive u ovim i drugim vremenima, a koji se samo puko pripisuju poslaniku alaihi salatu wasallam i njegovom umetu, a ne rade na tome da se sačuvaju vatre džahennemske ne rade na tome da izgrade štit između sebe i vatre džehennemske, ne rade na tome da udovolje Allahu Đelešanuhu i da slijede Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi, alaihi wasallam. Zar će njima biti od koristi to što izgovaraju puke iz, izreke i riječi a nije bilo, nije bilo od koristi onima prije, onima prije njih. Prenosi ima Buhari, rahmehullahu ta'ala, od Ibn sa predaju u kojoj kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma lemma nezelet wa andir aširete kal akrebin nakon što je objavljeno i opomeni svoju rodbinu Kharaj Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem hatta Said as-Safa. Kaže zaše tada poslanik alejhi salatu ve selam, pa se ispeo na Safu na jedno brdašce, jel, pored Kabe. Fa hatta fa pa je pozvao ja Sabaha, Dakle, pa je pozvao svoju rodbinu Fekalu pa rekoše Men hada, ko je ovo? Feđteme'u ilaihi pa se okupili pred njim Fekale pa im reče Areeitum in ahberutukum أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي kaže Šta mislite kada bi vas obavijestio o tome da se u podnožju ovoga brda nalazi neprijateljska konjanica, to jeste vojska konjanika, da li biste mi povjerovali? Kalu, mađar rebna alejke kediben. Kaže, rekoše oni, mi doista nikada o tebe nismo, nismo čuli laž, odnosno nikada nismo ni osjetili da si ikada pokušao da nas, da nas, da nas lažeš. Kale pa reče, fe inni nadirun lekum bejne jedeji Bejne jedej adabin šedid. Pa doista, ja sam vam opominjač, ja sam vam opominjač vama poslat prije žestoke, prije žestoke kazne. Ja sam vam poslat kao opominjač prije žestoke kazne. Nakon ovoga cijenjena moja braćo, ashabi Rasula sallallahu alaihi wasallam, koji su također kupljali oko poslanika alaihi salatu wasallam u tim momentima, oni su povjerovali u istinitost onoga što, o čemu ih je obavijestio poslanik alaihi salatu wasalam od Allaha Đelešanuhu pa se tako spasili a što se tiče mušrika oni su ga u laž ugonili i lažnim ga smatrali hata kale lehu ammuhu sve dok njegov amidža Ebu Leheb nije rekao tebben leke ma džema'atena ila lihada thumme fam. kaže Pa mu je rekao, dakle, njegov Amidža, da Bog da ti propao, zase nas zbog toga pozvao, a zatim, zatim bi, kaže, ustao i otišao. Pa je Allah te barek tada, tada objavio, tebe jeda ebi lehbi wa teb. Propale ruke Ebu Bekr, propale ruke Ebu Lehebove i propao on. Također, u predaji koju je zabilježio Ibn Mađe, a sahihom je smatra šeh Albani, rahmehullahu ta'ala, od Ebu Hureyre, radijalallahu anhu, se prenosi da je poslanik, alaihi salatu wasalam, govoreći o muslimanu, kada će biti ispitivan u kabru, da je rekao, fejukale, fejukalu lehu, pa će mu biti rečeno, to jeste muslimanu u kabru, ma hada rajul, ko je bio ovaj čovjek, to jeste Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fejekul, pa će reći, Muhammedu Rasulullah, to je kaže Muhammed, Allahov poslani, dja'ana bil bayyinati min indi Allahi, uh, e, fasaddaqnahu, kaže, on je došao sa jasnim dokazima od Allaha Đalešanuhu, pa smo ga mi, pa smo ga mi, pa smo mi povjerovali i iskren, i smatrali ga iskreni. Fejukalu lehu, pa će mu biti rečeno, ale li jaqini kunte, ti si na ovome bio, sa jekinom, sa ubjeđenjem si bio dakle na ome. Na čemu? Na tome da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio Allaho poslanik i da je došao sa istinom od Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala, te da su ga kao takvog prihvatili. Wa alaihi mutte. I na tome si umro. Wa alaihi tuba'atu inša Allah. I na tome ćeš inša Allahu ta'ala biti proživljen, to jeste na sudnjem danu. Ovako je dakle stanje muslimana onoga ko se odazvao pozivu Rasula sallallahu alaihi, alaihi wa sallam, dok oni koji odbijaju ovaj poziv, oni koji se suprostavljaju i ne prihvataju ono sa čime je došao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, njihov kraj jeste upravo kao kraj Ebu Džehla i drugi koji su, koji su se suprostavili davi pozivu Rasula sallallahu alaihi wa sallam, pa ih je Allah te barek ve ta'ala ponizio pa ih je Allah te barakve ta'ala ponizio upravo onako kako im i priliči još na dunjaluku bez onoga što ih čeka na ahiretu tako je Abu Džehl koji je bio jedan od najjačih ljudi među Kurejšijama i najimućniji i poglavar Kurejšija završio je tako što su ga dječaci ubili dakle ubici još na ovome svijetu doživio je poniženje I to je ono kako Allah šanhu ponižava nevjernike i one koji odbijaju, koji odbijaju davu Allaha barek wa ta'ala poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također cijena moje braćo, došli u hadisu Rasula sallallahu alejhi ve sellem da će čovjek, dakle musliman, uzeti za ruku svoga oca na sudnjem danu. Yuridu en yudhulul yudhulul jenne želeći da ga uvede u dženet, pa će biti taj pozvat, doista je dženet